Mina dyre, dyre vänner, syndens lön är döden. Och hans synd var stor, så bönestagd av nöden. Våran arme unge broder Andersson har blivit världens barn och fallit tro. Han var begåvad och rik, men åter än oven var unge Barnabas och hade gåvan att tolka ordet bättre än en präst. Och han väckte många, många själar, kvinnor mest. För han var ljuvlig som Josef var och frestade som han hos Puttifar Och ynglingar igång på farlig mark. Då trodde jag att både Andersson var stark och kämpade mot djävulen och vann. Men djävulen var starkare än han. Och ishabod, och ishabod, synden rör sig i kött och blod. Vi gifte honom med en äldre änka en stadgad människa som kunde skänka den unge mannen skydd mot Satans garn och köttets lockelse bland världens barn. Hon var en stilla, djupt allvarlig kvinna, en from och trogen, ljuvlig vattenrinna som stod på tröst i varje ögonblick och följde på Andersson när aftrarna gick. Men världens visdom, mina goda vänner, är förfänglighet, för som församlingen var redan vet så rymde Bror Andersson i natt med Fiat Bergman till Amerika. Att vara gift under toffelsår, det måste vara en förskräcklig plåga. Försöka mig till toffelhjälte få, det tror jag knappt min hustru skulle våga. Visst låter hon för flaskor, glas och krut men annars så är jag herre i mitt hus. Om barnen väsnas utan all reson, varandra klösa och i håret draga, och jag försöker ta en myndig ton och börjar att på lämpligt sätt demaga, för då händer det att jag blir utkörd helt burdut. Men annars, annars utom det, så är jag herre i mitt hus. Jag stundom med min pipa gör försök och njuter gör jag när jag den får tända. Men som min hustru ej kan tåla rök så plägar det just dig så sällan hända. Hon tar och gömmer pipa du Men annars, utom det, bara utom det, så är jag verkligen herre i mitt hus. Att under toppen stå som äkta man, det skulle på det högsta mig genera. Jag ger min hustru rätt så långt jag kan, för varför skulle jag mig opponera? När hon blir arg, jag tiger utan krut, för jag har gett mig själva tjuven på att jag